U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 Da su im ohalalivali ono što je Allah zabranio. Taj, da opet to što su oni radili, da prenesemo danas na današnju situaciju šta radi dakle političari oni koji su u parlamentu? Ko ohalanjuje alkohol? Ko ohalanjuje zinavu? Ko ohalanjuje kamatu i tako dalje i tako dalje? Jel to iko drugi do oni ljudi koji sjede u parlamentu koji izglašava jedan određeni zakon? To znači ti ljudi. I nakon toga šta rade? Ne samo to, bez dakle silom nameću taj zakon. I dakle, bore se protiv onoga koji krši taj određeni zakon koji su oni dakle uspostavili. Dakle, još većeg dakle kufra i još većeg nevjerstva su ovih dana. Zašto? Zato što dakle silom i snagom i na bilo koji način nagraćaju nagone dakle one koji ne žele da se pridržavaju tih određenih dakle zakona, koji govore protiv tih određenih zakona koji ruša, koji su oprešni Allahove vjeri. Dakle, i breti u dijelima. Erbabu Rabbam, sveštenici monasi su oharamljivali ono što je halal i ovi danas su haramljivali ono što je, ono što je halal. Jer kod njih halal da se čovjek poženi sa četiri žene nije halal. I zato je ibred u onome što se radi, a nije u ibred u tome da će se nad neko nazivati sveštenikom, monahom, deputetom, poslanikom u parlamentu ili nekim drugim dakle imenom. To apsolutno dakle ne utiče na ovu stvar قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام ليس إن ljudima koji govore, rekao ovaj, rekao onaj, takvima nema lijek. Zato što se on povodi za imenom. Džabat je, kada mu izneseš sto šarijatskih dokaza, takvi, nažalost, isti su kovi naši stare dede. Isto, kada im kažeš hadis, on kaže, pa kako nama su Turci ovako donijeli islam, ono tu, moj babo radi ovako. Znači isti su, ovo je musibet u našem vremenu, jer su neki ljudi pobjegli iz slijepog sljedeća mezeba u slijepo sljedeća šehova. Postavljamo pitanje, zašto ovi ljudi daje određeno koji pozivaju ove stvari? zašto sebe ne kandiduju za ove stvari? Oni bolje poznaju propise Islama, da ne bi ti koji su muslimani, da ne bi činili neke propise, stvari koje su opreša Allahove vjeri, zašto te dalje ne, ne uđu u stranke? Zašto druge, dakle, ovaj, podržavaju, drugima daju glasove i tako da ne pozivaju da se glasa druge? Zašto sami ne uđu u stranke? Zašto sad, kad je bilo osnovana PPP, partija pravoga puta u Bosni i Hercegovini, zašto se niko dalje nije kandidovo? Zašto druge, dakle, uvlače u to, a oni sami ne rade to? Zbog čega? Ako je to dobro, neka budu prvi, neka budu ugled drugima, neka budu uzor drugima. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio uzor drugima. Ako se radilo kovom hajru, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio prvi koji ga radi. Zašto dakle i oni, ako je to hajr, ako je to maslaha, ako je to korist, zašto oni ne stanu dakle u tu paru? Kam hasalim bekat bekat Mimber koje je najčastnije mjesto. Zašto to mjesto koje iskorištavaju za poziv u demokratiju, u ove dakle, izbore i tako dalje, zašto ne iskoriste to mjesto da jednom ljudima pojasne šta je to demokratija, na čemu oni počiva, njena suština i tako dalje i tako dalje.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 A zatim, draga braćo, jedna od odlika menheđa ahlu sunnata wal džemaata jeste el vaki'ije. Šta znači ova riječ el vaki'ije? U smislu da menheđ ahlu sunnata wal džemaata prati tok dješavanja stvari. Ono što se dješava, ono što se događa u muslimanskoj zajednici, zajednici muslimana i tako dalje. Dakle, menheđ ahli sunnah ul džema'a nije daleko od problema ljudi, ne zamaruje probleme ljudi u kojima se nalaze bez dakle, njihovog rješavanja i tako dalje i tako dalje. Već menheđ ahli sunnata ul džema'ata prati, dakle, je takav da prati tok stvari, odvijanje situacija, probleme muslimana, novo nastale situacije, probleme. I stoga, draga braćo, ne možemo da u jednom određenom vremenu kada islamski ummet, ummet muslima, ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme na određenom području ili određenom mjestu boluje ili pak ima određeni problem, ne možemo da zanemarimo taj problem i da govorimo o nekom sasvim drugom problemu. Već menheč ehli sunata o džemata zahtjeva da se govori dakle, o, tom, o tom problemu. Da se govori o tom problemu. Ne može, draga braćo, na primjer, da vas umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame vodi borba na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Šta mislite kako bi bilo nakon toga da dođe čovjek, dođe određeni šejih daja i počne da govori o propisu robova u islamu? Kakav je propis robova u islamu, status njihov, propis a, robinja i tako dalje i tako dalje. A dakle muslimani se napadaju od strane nevjernika, kafira i tako dalje i tako dalje. Dakle, neminom da je u, tom takvom, u toj takvoj situaciji da, se, da, za, da situacija zahtjeva od tog čovjeka, od tog insana, od tog alima, da govori o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi određena zajednica muslimana i da govori o problemu u kojem se nalazi, nalazi ta određena skupina, ta određena zajednica, zajednica muslimana. Dakle, ovo imamo nažalost i danas situaciju, draga braćo. Imate dakle određenih ljudi, ima određeni, tako reći, dakle ovaj, šehova i tako dalje, normalno, lojalni, tagutskim sistemima i tagutskim vlastima koji u ovakvim vremenima, draga braćo, govore ovim propisima. O propisima robova o islamu. Kakav je status robova o islamu. Da li je obaveza dati sadaka do fitrena roba i tako dalje i tako dalje. Iako dakle ovdje ovih propisa mi danas nema ih u vakih, u suštini, u ovom današnjem stanju, dakle tih propisa nema. Da mi danas nemamo potrebe za ovim propisima zato što danas nema, jel de? Nema robova. Ako bi došlo to vrijeme, to vrijeme da ponovo da kad dođu, da se pojave robovi, onda bi u takvoj situaciji govorili o ovim propisima. Ali s obzirom da kada ove mesele danas, da ova mesela u ovom danas vremenu, nemamo potrebe za njom zbog nepostojanja robova, nije dakle nijekom slučaju ni pametno ni mudro da se govori o tim situacijama, a da se zanemare vamo druge bitne situacije, drugi bitni problemi i nedacije u kojima se nalazi ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Stoga i mi, draga braćo, iako je od Islama govoriti normalno sve ono što potpada pod riječ Islam, pod ihsan, pod dobročinstvo, pod ibadet i tako dalje, ipak ne možemo da zanemarimo, draga braćo, a da ne govorimo o um problemima u kojima se nalazi umet Muhammada sallallahu alaihi wa sallame, a, a i konkretno, dakle, o problemima u kojima se nalazi ova naša zajednica ovdje na području, dakle, Balkana, i šire ono čime je iskušan umet Muhammad, Muhammada sallallahu alaihi wasallam u ovom vremenu, a to je dakle, draga braćo, problem demokratije, problem ovih novonastalih mesela oko koji se puno često govori, priča, razglaba i sa hakom i sa batilom, istina, i, e, na, sa istinom i sa neistinom, govori sa ovim stvarima gotovo na svakom mjestu, gotovo na svakom sjelu, dosta često se čuje i, go, e, i s jedne strane i s druge strane određeni stavovi, određena mišljenja i tako dalje. I zato rekao, draga braćo, ne možemo, a da ne govorimo o ovim, ovim stvarima. Jer su ove stvari, draga braćo, e, nisu samo nam ono nastale mesele. Ove stvari povlače za sobom puno drugih stvari. Tiču se bitnih stvari. Tiču se mesele el-vala, el-bara. Mesele ljubavima Allaha i mržnjima Allaha. Zašto ovo govorim, draga braćo? Istog razloga što određeni ljudi i kada govore da trebamo uzeti, tako reći, neke, kako oni kažu, pozitivne stvari od demokratije, vidimo s druge strane da gotovo dakle i nema osude demokratije s njihove strane. Gotovo da nikada ne izađu javno, kao što javno, na primjer, izlaze da pozivaju kada se radi o izborima, pa da javno pozivaju ljude i da kažu, da izađu, da glasaju za tu i tu stranku. Postavljamo pitanje, draga braćo. Zašto isto tako ti ljudi javno na Mimberu ne kažu i ne pojasne ljudima šta je to demokratija? Da upozore ljude. Ako sami dakle priznaju da je demokratija zlo, da je demokratija da počiva na kufru, na vjerstvu, e jadem bilahi ta'ala nas Allah sačuva toga, zašto postavlja se pitanje kada ljude pozivaju dakle, da se uzmu ta, ti, po znacima navoda, beričeti demokratijem, Zašto ljudima ne pojasne koja su to zla demokratije, šta je to demokratija, kako bi nakon toga ljudi znali o kakvoj se stvari radi, o kakvoj se opasnosti radi i da ono što u što ih taj dakle, daje i poziva, da znaju da je ta demokratija u osnovi, dakle, šer, zlo, nevjerstvo ima Allah, u Allaha subhanahu wa ta'ala, da znaju stvarnu suštinu i činjenicu ove, dakle, činjenicu ove stvari. Postavljamo pitanje ovim ljudima koji dosta često, na, nažalost, koriste najčasnije mjesto, najčasnije mjesto, Mimber, draga braćo. Mimber koje je najčasnije mjesto sa kojeg se ljudi pozivaju u islam i pojašnjava im se propis islama, zašto to mjesto koje iskorištavaju za poziv u demokratiju, u ove, dakle, izbore i tako dalje, zašto ne iskoriste to mjesto da jednom ljudima pojasne šta je to demokratija, na čemu oni počiva, njena suština i tako dalje i tako dalje. Da ljude upozore, draga braćo, jer moramo upozoriti, demokratija je zlo, ovog stoljeća. I ljudi se upo moraju upozoriti na ovo zlo. To je dakle ta el-vaqi'ija o kojoj govorim, draga braćo. To je dakle taj menheđ ehlu sunnata u džemata. A to je da ne ostavlja ljude u jednoj dolini, a situaciju dakle i stanje u drugoj dolini. Ne. Dakle, nastalo nešto se dešava u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallame. Moramo dakle govoriti o toj temi i moramo govoriti o toj stvari i moramo pojasniti ljudima i riješiti dakle probleme shodno šarijatskim dokazima riješiti dakle probleme u kojima se ljudi u kojima se ljudi nalaze. Dakle, mesela je draga braćo, mesela al-wala'a wal-bara'a. Mesela ljubavi ima Allaha subhanahu wa ta'ala i mesela mržnje ima Allaha subhanahu wa ta'ala i odricanje svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A nema sumnje da je demokratija najveći tabu današnji se, draga braćo, koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Najveći tabud današnjice koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako Ibnu Qajim, draga braćo, rahimahullahu ta'ala, govori o međazu i naziva ga tagutom. Šta je međaz, draga braćo? E, značenje, e, e metaforičko ili interpretirano značenje. To je ono za čim su posegle šarije, maturidije i dosta sekti, draga braćo. A to je kad bi došli do Allahovih svojstva, oni bi rekli ovo je značenje, prenosno značenje. Ovo je dakle ta, tako reći, metafora, kako je da nazovemo i tako dalje i tako dalje. Pa kažu, Allahova ruka ne. Ne cilja se ovdje Allahova ruka. Ovdje se cilja Allahova moć, Allahova snaga i tako dalje i tako dalje. Bilo koje svojstvo, oni ga izvrnu iz vitopere na drugačiji način. U Allah subhanahu wa ta'ala se uznikao na našom, ne, kažu pod ovim se ne cilja Allah se uzdigao da se Allah uzdigao nad Aršom. Ne, Allah je za gospodario Aršom, Allah je za gospodario svemirom i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, dakle, izvito, izvito peravaju Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva koristići se ovim međazom, ovim tako reći prenosnim značenjem. Pa kaži mu kajim rahimu ta'ala da je ovaj međaz postao tabud po pitanju njih. Postao dakle tabud. Ako Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dakle, kaže ovo draga braćo za Međas, oko kojeg opet ima razilaženje među islamskim učenjacima kada je u pitanju normalno jezik, a ne akida, Allahova svojstva i tako dalje, ako za ovo kaže da je tagut, šta onda da mi kažemo za ovo što se danas dešava i šta da mi kažemo za demokratiju na kojoj se ljudi dosta često, dosta često pozivaju. I želeći da ovoj demokratiji, draga braćo, daju nešto islamsko, kao da islamu postoji, dakle, nekakva islamska demokratija. To bi bilo isto i, i žele da kažu kao da može biti musliman i demokrata. A to je, draga braći, u stvari kao da kažeš musliman komunista. Ili pak da kažeš musliman ateista, musliman ovo, musliman i tako dalje i tako dalje. Ne, dakle, draga braćo, ne može, ne može se, dakle, islamu pripojiti ono što nije od njega. Ne može se islamu nataknuti odjeća koja nije od njega koja nije odjeća, a kako tek onoj odjeći, draga braćo, koja je sasvim kontradiktorna i suprotna islamu, jer islam počiva na tome da sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, a demokratija, kao što je sama riješ govori, počiva na tome da sud pripada ljudima, a ne Allahu subhanahu wa, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako ovi ljudi koji pozivaju u glasanje određenim ljudima za koje smatruju da će ostvariti određeno, određenu korist, Zašto s druge strane ne upozoravaju na ove katastrofalne stvari koje rade ti kandidati za koje oni pozivaju da se glasaju? Zašto ne upozoravaju na njihovo propisivanje zakona koji su oprešni Allahovoj dželjevala vjeri? Zakoni koji ruše Allahovu dželjevala vjeru, zakonodavstvo, draga braćo, tešrije koji pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje je veliki problem, draga braćo, a to je što određeni ljudi ne mogu shvatiti da je ova stvar, tešrije, zakonodavstvo, pravo koje pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. I niko nema pravo da saučestvuje sa Allahom subhanahu wa ta'ala u tešri'u, u zakonodavstvu. Niko nema pravo da kaže ovo je halal, a ovo je haram, osim Allah subhanahu wa ta'ala. I onaj ko da sebi pravo da kaže ovo je dozvoljeno, kada je u pitanju zakonodavstvo, a ovo je zabranjeno, draga braćo, takav je sebe uzdigao na nivo božanstva koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah dželle vala kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, obratite njemu i ashabima, onda kada su im došli nevjernici da se raspravljaju sa njima, pa im rekli Šta vam je? Vi kada nešto ubijete svojim rukama, to je zakoljete svojim rukama, vi to jedete. A ono što ubije Allah, vi to ne jedete. To je ono što ugine prirodnom smrću, Allah je taj koji ga usmrtio. Dakle, zašto ne jedete ono što je, ne jedete? Ono što je Allah ubio, a jedete ono što vi ubijete, to je zakonete svojim rukama. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovo inne šajatine la juhuna ila eulijaim li uđadi luku. I zaista će šeitani objavli, objavljivati svojim štićenicima, svojim sledbenicima da se raspravljaju sa vama. A ako im se vi pokorite, onda ste vi mušlici. To jest, kažemo u Fesili, draga braćo, ako im se vi pokorite, pa ohalalite ono što je Allah zabranio, u ovom slučaju strvina, u ovom slučaju dakle strvina, ako im se vi pokorite u onome, u ovome dakle, on, u, u ono, o, pa ohalalite ono što je Allah zabranio, vi biste postali mušnici. Dakle, ohalalivanjem, draga braćo, jednog propisa, oko kojeg je dakle iđma, na kojeg jasno ukazuje Allahov knjiga i sunat poslanika sallame i na kojem je koncentrus muslimana, ohalalivanje jedne stvari, draga braćo, koja je haram, izvodi čovjeka iz Allahove dželevala vjere, Allah subhanahu ta'ala kaže za takoga, innakum ne mušnikun, vi biste postali mušnici, nevjednici, ijadan billahi ta'ala, i ovo su riječi koje Allah subhanahu ta'ala upućuje, kome draga braćo, poslaniku sallallahu alaihi wasallame i ashabima radijallahu anhu. Zašto dakle ti takvi ljudi, kada pozivaju draga braćo, da se glasa za određenu stranku, za određenog kandidata, zašto ne ukazuju na opasnost na krupne stvari koje radi taj dotični čovjek. Hajde da kažemo, da pretpostavimo da se ne radi, draga braća, od velikom, velikom kufru i velikom širku koji izvodi za Allahove dželevala vjere. Da pretpostavimo, da pretpostavimo da se radi o malom kufru, kako to neki žele predstaviti, draga braća. Hajde da pretpostavimo da se radi o tome. Zar u islamu nije pravilo da se treba upozoravati, a posebno kada se radi o grijesima koji se čine javno i otvoreno. Kada je čovjek muđahir, onaj koji javno, dakle, draga braćo, ispodava grije. Vidjeli se, na primjer, e, šejh Sali Feuzan. Ne kažemo, dakle, da se slažemo sa ovom fetvom. Ali, na primjer, šejh Sali Feuzan, sigurno ste imali prilike da vidite, da pročitate, zabranjuje namaz i za oni koji javno kažu da je dozvoljena muzika i javno slušaju muziku, jer, kažu, jer kaže to je javno isporavanje grijeha. I zabranjuje namaz za takvim osobama. Mi ne kažemo da je ovo prioritetnije mišljenje, da neko ne shvati pogrešno. Ali želim da kažem, vidite kako je ulema stroga kada je u pitanju javno ispoljavanje grijeha i javno činjenje grijeha. Oni to rade javno, draga braća. Ovi koji radove grijehe, njih dakle kamera snima. Kamera prenosi šta, se sve, šta, sve rade, šta sve rade, o čemu sve govore, kakve zakone donose i tako dalje i tako dalje. Sve to dakle prenosi, sve to e, gledamo, pratimo i tako dalje. Dakle, javno ispoljavaju ono što, ono što čine u svojim sjelima i u svojim dakle mežlisima. A dakle, u islamu se treba upozoravati na te, na te takve. E kako možemo onda pozivati dakle, glasanje za te određene kandidate, zato što će oni ostvariti određenu, tako reći, korist muslimana, a s druge strane, zanemari da ljude upozorimo na mnogo, mnogo krupnije stvari i opasnije stvari, mnogo veću štetu od one maslehe, od one koristi u koju oni, u koju oni pozivaju. I ova riječ je, draga braća masleha, nažalost, danas postala ta hud koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ova riječ korist. Zašto, draga braćo? Zato što ne možeš naći ni jednu stvar, a da je ne možeš opravdati maslehom. A da je ne možeš opravdati maslehom. Ona što ide po mevludima, da uči mevlude i tako dalje. Kaže, to je radi maslehe, radi koristi dave. Ja idem tamo da poučim ljude. Ja proučim taj mevlud na brzinu i onda ljudima priča malo malo o islamu. Onaj ko ulazi u parlament, kaže, to je iz maslehe. Ja radim, dakle, radi, radi koristi daveta na ljude da, da, da, da olakša muslimanima i tako dalje i tako dalje. Ona je četvrti, peti, deseti, stoti, nema toga, draga braćo, a da ne govori, ovo je masleha dave ovo je za u korist dave i tako dalje i tako dalje. I nema tog harama i kojeg ne možeš dakle reći e, izvalice i reći da je to radi koristi, radi koristi dave. Postala je ova riječ i ova masleha, draga braćo, nažalost u ovom našem vremenu tagut koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što se polazeći od ove osnove, od osnove masleha, od osnove koristi, opće koristi, kako kažu, ohalaluje puno stvari koje se kose sa Allahovim dželevala šarijatom. I zato moramo shvatiti, draga braćo, da je ova stvar, ovo pravilo ili ova masleha korist, da se ona uzima u obzir onda kada nemamo jasnih, vjerodostojnih šarijatskih tekstova. Da se tada vraćamo da dakle, k ovoj osnovi je masaleh od mursele. A kako ćemo uzimati ovu stvar kao dokaz u situacijama kad se kad imamo jasan šarijatski propis u odre, po, po određenom pitanju, u određenoj situaciji i tako dalje, i tako dalje. Dakle, draga braćo, ovo je stvar, ovo je problem sa kojim se mi danas suočavamo. Istina se, draga braćo, ne prepoznaje po mnoštvu grla. Istina se ne prepoznaje po mnoštvu onih koji pozna, pozivaju određenu stvar. Istina se ne prepoznaje putem ljudi. Već kao što kaže Alija radijallahu manju, i'rif il-haqqa ta'rif ahlahum. Spoznaj istinu, nakon toga ćeš spoznati, vidjet ćeš ko su nosioci dakle, te istine. Nemoj dakle da istinu spoznaješ putem ljudi, već spoznaj istinu pa ćeš zatim nakon toga spoznati i njene, spoznati i njene i njene nosioce. Draga braćo, od nas se zahtjeva od nas se zahtjeva etfebatu alel menheđ. Ustrajnost u menheđu menheđ kojeg je zacrtao Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallame i njegov ashabi, i njegovi ashabi. I ne može, draga braćo, ne može, kao što kaže ima Malik rahima Allahu ta'ala, ne može zadnji dio ovog ummeta popraviti osim ono što je popravio prvi dio ummeta. Riječi imama Malika koje se pišu zlatnim slovima. Ne može, dakle, zadnji dio ovoga ummeta popraviti osim ono što je popravilo prvi dio prve generacije ovog ummeta. Vratimo se na historiju muslimana, prvih muslimana, poslanika sallallahu alejhi ve sellema, ashaba i tako dalje. Šta je to što je popravilo njihove njihovo stanje i šta je to koji je taj menheđ koji su kojeg su slijedili ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme na čelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Draga braćo, onaj ko prolista siru ashaba, siru poslanika sallallahu alaihi wasallam, tako vam Allaha, hoće li u siri poslanika sallallahu alaihi wasallam naći nešto drugo mimo ove dvije riječi? Ad-da'watu wal-jihad. Ad-da'watu wal-jihad. Hoće li neko ko čita siru a, a, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam naći u njegovoj siri nešto drugo mimo ove dvije riječi? Hoće li neko u njegovom životu naći nešto drugo mimo ove dvije riječi? Ad-da'watu wal-jihad pozivu Allahovu vjeru i borba za Allahovu dželjavala vjeru za uspostavljanje hilafeta na, za uspostavljanje hilafeta na zemlji. To je bio život poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je bio menheđ poslanika sallallahu alaihi wasallam. Hoće li neko naći u menheđu poslanika sallallahu alaihi wasallam da se popušta na račun vjere, da se popušta u akajskim stvarima na račun vjere, da se ne upozorava na ruusu talagit, na kolovođe taguta, i tako dalje, sve to na račun vjere i tako dalje. Hoće li neko to naći u menheđu, u davi poslanika sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Nema toga, draga braću, u davi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Gdje dakle u davi poslanika sallallahu alaihi wa sallam naklonost nevjernicima? Gdje je naklonost e, muptedijama, novotarima? Menažu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ashaba. Gdje je dakle popuštanje na račun osnova islama, na račun temela islama, na račun al-wala'a wal-bara'a i tako dalje. Gdje je to u Siriji Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam? To je taj menhež, draga braćo, gdje nam je zacrtao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Onaj ko misli da postoji drugi menhež, onaj ko misli da postoji drugi put, takav se grdno vara. Onaj ko misli, draga braćo, da će putem ovi stvari, da će putem demokratije, da će putem izbora ostvariti nešto za islam i muslimane, takav se grdno vara. Takav će ostvariti mrvice. Takav primjer takvog, draga braćo, jeste poput primjera osobe koja, koji, koji ruši palatu, koji ruši kulu da bi sagradio jednu malu kuću, jednu malu kolibu. Takav je primjer ovih ljudi koji pozivaju ove stvari. Oni ruše, draga braćo, ruše kulu teuhida, ruše, ruše temele islama, al-vala'a, al-bara'a, ljubavima Allaha i mržnjima Allaha, odricanje od onoga što obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, radi čega, draga braćo, da bi sagradili, da bi muslimanima ostvarili neke sitne, neznatne koristi koje se ne mogu porediti sa štetom koja će nastati kada se urade dotične stvari u koje oni pozivaju. I zato je njihov primjer, dakle, poput primjer, o primjera onoga koji ruši palatu, koji ruši kulu radi čega da bi sagradio jednu, da bi sagradio jednu, jednu kolibu. Dakle, draga braćo, to je menheđ poslanika sallallahu alaihi wasallam ustrajnost u pozivanju u Allahu muđele u ala vjeru zaista draga braćo čudno je kako se ljudi na ibrete historijom zaista je čudno ljudi kako se ljudi na ibrete događajima koji su desili prije njih slišni gotovo isti primjeri i oni ne uzimaju ibret iz takvih događaja pogledajte primjer Alžira draga braćo islamisti su u Alžiru dobili većinu glasova da li su preuzeli vlast nisu, draga braća, vojni puč. Kafir ih nisu ostavili. Poginulo je veliki broj ljudi. U Alžiru, draga braćo, ima više muslimana nego ima kod nas. U Alžiru ima više ljudi koji više vole šarijat i više su za šarijat nego što ima kod nas. Pored toga nisu bili, draga braćo, pored toga što su dobili na izborima većinu glasova i tako dalje, nisu bili u stanju da preuzmu vlast. Ne, znači ti nevjernici, dra... znači, nevjernici dragi brate, dozvoliti da mirno dozvolite sebi da mirno posmatraju kako islamisti preuzimaju vlast, a demokrate, sekularisti, komunisti i tako dalje, da se udaljavaju sa političke scene, da, da, da idu u pozadinu i e, tako dalje. Neće to nikad dozvoliti nevjetnici islama. Pogledajte primjer Ihvanu muslimina u Egiptu. Muslimanske braće u Egiptu, draga braćo, koji evo sto godina, sto godina čame u parlamentu. Sto godina. Šta su ostvarili, draga braćo? Ništa, draga braćo. Apsolutno ništa nisu ostvarili. Naprotiv, sve više tonu i tonu. Pogledajte na kraju primjer Hamasa. Eto, nakon ovih, dakle, događaja, njihovo stanje, prije, dakle, izbora, prije ulaska u ove, u demokratiju, u izbore i tako dalje, i stanje danas. Prije su, draga braćo, ispalivali rakete na jevreje, a kada su dobili vlast, ispalivali, ispalivaju na džamije. Da, mezđid, šejhul islama ibn Temije, u kojoj je ubijen, dakle, Ebu Nur al-Maqdisi, rahme Allahu ta'ala, jedan, dakle, od, jedan od da'ija, jedan od da'ija, na kojeg je, dakle, Hamas, eh, džamiju, dakle, ispalio, ra, pucao, dakle, s vatrenim oružjem na džamiju, tako dalje, i tako dalje, vi koji ste imali, dakle, prilike, mogli ste i pogledati te slike na, na internetu. Sve do dakle nisu ubili šeha Ebu Nur al-Maqdisija i ljude koji su bili, koji su bili oko njega. Ali činjenica je Ono što želimo da kažemo jeste da su se prije izbora i prije demokratije meci, dakle, i rakete bili usmjeravani ka jevrejima, a nakon što su išli ušli, dakle, u ovu vlast, nakon što su upustili demokratiju izbore, nakon toga, dakle, oružje se usmjerava ka, usmjerava ka muslimanima. Pa zašto ovi ljudi ne uzmu i bret od pokreta koji su mnogo jači? Zašto ne uzmu i bret od pokreta koji imaju mnogo više sledbenika, koji su mnogo jači, ali pored toga nisu uspjeli, nisu ostvarili, nisu dali doprinos i tu maslehu umetu Muhammada sallallahu alihi wasallam koju zagovaraju i koju smatraju i koju tvrde da mogu dakle doprinijeti dati umetu Muhammada sallallahu alihi wasallam pa zašto ti takvi ljudi ne uzmu dakle i breta iz historije koja se nažalost draga braćo ponavlja istorija se istorija se ponavlja i zato je i zbog toga istorija draga braćo da iz nje uzmemo i bret da uz, iz historije uzmemo pouku i poruku i da, e, da ne ponavljamo greške koje su dakle drugi radili. Da ne upadamo u greške u koje su drugi ljudi upadali već da se opametimo i da uzmemo i breta iz tih, iz tih dakle iz tih greški u koje su upali ljudi koji su bili prije koji su bili prije nas. Draga braćo, kao što kažu Selefo Salih, drži se pravoga puta i nemoj da te zavarava malo onih koji ga slijede. I kloni se puteva zabude. I nemoj da te zavarava mnoštvo onih koji ga, koji ih slijede. Dakle, put istine je takav, draga braćo, da ga ne može svako slijediti. Puno ljudi, draga braćo, kada je arraha, kada je u pitanju blagostanje, kada nema problema, slijede istinu, draga braćo. Ali čim najđu prvi problemi i iskušenja i poteškoće, vidiš ih kako polako skreću sa pravoga puta i traže neke izlaze. Čim dođe do određenih pritisaka, od strane nevjednika i taguta, oni traže drugi izlaz, druge metode, druge načine. Ima ljudi, draga braćo, koji bi želili da odma imaju džemate, imaju mase. Ne, draga braćo, ovaj put je takav i ova dava je takva da ljudi neće, dakle, u skupinama ulaziti i prihvatati se, dakle, ovog menheđa i ove dave. Pogotovo u ovom zadnjem vremenu, draga braća, o kojeg nam govestio, o kojeg nam govestio Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Neće doći nijedno vrijeme da je ono koji iza njega još gore od njega. Zato nemojmo očekivati da će ljudi odma prihvatiti obje ručke i tako dalje i tako dalje. Ali neki ljudi žele da požure plodove. Žele da požure plodove svoje dale. Ne, draga braća, Abdurrahman ibn Auf, radijallahu anu, kada mu je primijeta hrana, zaplakao je. Zaplakao je, radijallahu anu. Pa kaže, Presjetio sam se, kaže, kada sam vidio ovu hranu, sjetio sam se Musaba ibn Umeira. Kada je ubijen, ubici na Uhudu. Nismo imali čime da ga pokrijemo. Ako bi pokrili njegovu glavu, otkrili bi se njegove noge. Ako bi od pokrili njegove noge, otkrili se njegova glava. Pa kaže, među nama ima oni koji su vidjeli dakle, plodove svoga rada. A ima i oni koji su preselili i nisu vidjeli plodove svoga plodove svoga rada. Dakle, nemoj da požuruješ plodove svoga rada. Dava Muhammed uh, e, ibn Abdul Wahhaba, draga braćo, se mnogo, stotinu puta više, milion puta više proširila, pro, proširila nakon njegove smrti, nego li za vrijeme njegova života. Dakle, šeht Muhammed ibn Wahhab, draga braćo, nije vidio plodove, dakle, ove svoje dave i gotovo da nema danas, dakle, draga braćo, tog čovjeka, tog muahida, onaj koji je spoznao tevhid i akidu, a da određen dio zasluge zbog toga da pripada šejhu Muhammedu ibn Abdul Wahabu zbog njegovih knjiga i poslanica koje, ima, koje je ostavio, a u kojima je pojašnjavao akidu, govorio o propisima mesalama akide i tako dalje i tako dalje. Dakle, šejh Muhammed ibn Wahab nije vidio plodove, ove, plodove svoje plodove svoje dave. I zato problem je kod određenih ljudi hoće odmah, požuruju rezultate, žele da vide plod, svoje dave, plod rada i tako dalje. I onda kada vidi, draga braćo, da se ljudi polako, da se ne odazivaju puno, malo po malo, odazivaju, dakle, o menheđu, odazivaju davi, oni žele da požure, dakle, svoju davu, da požure plodove svoga rada i onda skreću sa sunneta Muhammeda, sallallahu alaihi wasallame, ka bidatima, ka novotarijama, ka nedozvoljenim stvarima Allahove i džele vala vjeri, ne bili dakle ostvarili masu, ne bili imali, ne bili imali taj džemat u gomilu ljudi tu, tu masu pred, pred, ovaj, pred sobom. Stoga ne smijemo požurivati plodove naše dave i plodove našeg rada, rada već se radimo za Allahom subhanahu wa ta'la vjeru. A zatim nakon toga rezultate prepustimo Allahu subhanahu wa, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ustrajmo na istini i nemoj da nas zavarava mnoštvo oni koji skreću sa te istine i čuvajmo se puteva zabuda i nemoj da nas zavarava mnoštvo oni koji slijede puteve puteve zabude. Jer put, dakle, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o ispravnom putu, govori o jednini, zato što je jedan pravi put. A kada govori o zabudama, onda govori u množini. Zašto? Zato što je zabuda puno zato što je zabuda, zabuda puno. Ali ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svih zabuda, svih raznoraznih skretanja sa Allahova puta, sa menheža poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha džele vala da nas učvrsti u njegove vjeri. I draga braćo, da se upućuje dova Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se upućuje dova Allahu džele vala. Da čovjek dovi Allahu džele vala da ga Allah učvrsti u njegove vjeri. Jer je vrijeme, vrijeme, draga braćo, ogromnih promjena. Vrijeme ogromnih promjena. Sve ste se čudi, dakle, da je do juče govori o demokratiji, govori kako je to širk, tabut i tako dalje. Odjednom, dakle, danas sasvim druga situacija, govori kako je to obaveza, kako je to, dakle, vid džihada i tako dalje i tako dalje. Do juče, dakle, bio širk kojeg se čovjek treba čuvati i biti daleko od njega, danas odjednom postao sredstvo kojeg je čovjek dužan i obavezan slijediti, ako ga ne slijedi, onda je grešan. Dakle, vrijeme je ogromnih preokretaja. Ogromnih preokretaja. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da će doći vrijeme kada će čovjek osvanuti vjernik, a zanoćiti kao nevjernik. Ovo je krupna stvar, draga braćo. Kaže poslanik, vjernik, draga braćo. Vjernik. Ovo se ne odnosi, draga braćo, imate određene ljude, prihvatile kršćanstvo radi, radi para i tako dalje. Ti takvi Allah najbolje zna, da ne kažem u 100%, 99% slučajeva prije toga nisu bili muslimani. Uopšte, ovdje poslanik govori i kaže, koristite dakle koji šarijatski termin, mu'min. Osmanu će čovjek kao mu'min, draga braćo, mu'min vjerni. Dakle, ima djela, ima govora, ima akidu. Šta se dešava? Zanoći kao nevjernik, a ja nam bilahi ta'ala. Zanoći kao? Kao nevjernik i suprotno, zanoći kao vjernik, a Osmane kao nevjernik, prodajući svoju vjeru za nešto od ovog dunjaluka. Prodajući svoju vjeru za nešto od ovog dunjaluka. Ovo je dakle, drago, braći, onaj ko raspis ovom hadisu, kako bi Allah obuzme ga strah. Obuzme ga strah da ne bude od ovih ovakvi koji zanoće osvanu kao vjernici, a zanoće kao nevjernici i suprotno, zanoće kao vjernici, a osvanu kao, osvanu kao nevjernici. Cilj je da kažem, ako će biti ljudi koji će osvanuti kao vjernici, a zanoćiti kao nevjernici, draga braćo, onda je još lakše i još manje čudno da bude budu ljudi koji će e, bude ljudi da bude ljudi koji će biti na sunnetu pa zatim nakon toga skrenuti na notariju da će biti ljudi koji će, koji su bili na menheđu poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa skrenuti neki drugi menheđ, menheđ demokratije, menheđ izbora i drugih stvari i tako dalje. To je još manje čudno, jer ova prva stvar je još veća, još krupnija od imana na kufr. E dakle, od sunneta u bida, to je manja stvar nego li kada se radi o preokrataju iz imana u kufr ajadan billahi ta'ala. Zato dovimo Allahu dželle ala Dovimo Allahu dželle ala da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti u njegovoj vjeri. Jer kao što kaže Omer radijallahu anhu, ja ne nosim brigu, draga braćo, ja ne nosim, kaže Omer radijallahu anhu, ana la ahmilu hamma al-ijaba. Ja ne nosim brigu uslišanja, već nosim brigu dove. Šta želim da kaže Omer radijallahu anhu? Ja ne brinem da će mi Allah uslišati ako mi Allah da da dovim. Ako mi Allah da da dovim, da se često sjećam, onda će mi to Allah dati. Allah će mi to dati. Ako ti Allah daje da često doviš Allahu, Allahumma ya muqallibal qulubi, thabbit qalbi ala dinik. O Allahu moj, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. To je inshallahu taala znak da ti Allah subhanahu wa taala uslišao tu dovu. Ako ti da, ako vidiš dakle, često ti pada na pamet ova dova u namazu, kad si na seždi, kad si inače, dakle, uh, kad ti padne na um sjećanje Allaha na Allaha dželle vala pa spomeneš ovu dovu to je inshallah taala pozitivni znak da se Allah subhanahu wa taala <coughs> učvrstiti u njegovoj vjeri Dovim Allahu dželle vala da nas učvrsti i dovim Allahu subhanahu wa taala da nam Allah prikaže istinu istinom i da nam olakša njeno slijedjenje, a da nam neistinu prikaže neistinom i da nas učini što dalje od nje. Ovo je mnogo bitna stvar, draga braćo. Da čovjek bude iskren u svom odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala i da traži od Allaha dželle vala da mu istinu prikaže istinom. Koliko mi dovimo, draga braćo, našim dovama i da kažemo, o gospodaro naš, o Allahu naš, prikaži nam istinu istinom. Draga braćo, ima li tog groba, ima li tog muslimana koji sumnja da kada rob iskreno traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala uskratiti ono što traži, a pogotovo onda kada rob traži uputu, hidajet od Allaha subhanahu wa ta'ala, nema takvog muslimana koji sumnja u takvu stvar. Stoga molimo Allaha dželle vala u ovim situacijama, u ovom vremenu upućujemo što češće Allahu dželle vala dovu. Allahumma arina al-haqqa haqqa. haqqa o Allah, odakle, kao dova, ne kažem da je to kao sunnati, ne već da kao dova da čovjek čini dovu Allahu Đelevala, da mu Allah prikaže istinu istinom i da olakša njeno slijedjenje. Zašto, ka, zašto dovimo da nam olakša njeno slijedjenje? Jer ima ljudi, draga braćo, koji su vidjeli istinu, ali nije bilo olakšano njeno prihvatanje. Zar nije Mu Talib vidio istinu? Zar nije Mu Talib znao istinu? Zar nije rekao Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame da zna da je njegova vjera ispravna vjera i da nije dakle korejšija, ja bih obradovao tvoje oko, govorio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, vidio istinu, spoznao istinu, ali mu nije bilo olakšano njeno slijezinje. Zato nije dakle samo da se spozna istina, već da tražiš od Allaha dželle vala da ti olakša njeno slijezinje i da ti batil prikaže batilom, da ti neistinu prikaže neistinom i ne samo to, da ti olakša da se udališ od nje, jer koliko je onih draga braća koji znaju da je djelo koje rade batil, Ali ne može dakle, da, da, da nije mu olakšano njegovo ostavljanje. Koliko oni koji znaju, navodim banalan primjer, zna da je, da je prodaja cigara haram ili alkohola i tako dalje. Zna da je to bad, zna da je to haram. Ali ne može. Nije mu olakšano da ostavi taj haram. Nema o, zbog određene stvari sebom normalno svojih grijeha i taksira, nemarnosti i tako dalje. Uskraćeno mu je šta? Uskraćeno mu je to da se kloni, da se kloni dakle batila, da se kloni neistina, da se kloni harama. Stoga dakle nam Allah dželevala neistinu prikaže neistinom i da nam o, e, da da budemo što dali, što dali od nje. Molim Allaha dželevala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i uvede u džennet. Molim Allaha dželevala da učvrsti naša srca u dini islamu. Molim Allaha dželevala da nas ne usmrti osim kao muslimane. Molim Allaha dželevala da uljepša naš kraj, naš završetak na ovom dunjaluku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva fitneluka, iskušenja, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne onaj koji se bore na Allahovom dželja vala putu, da bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika donja. Da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi braću koja su bila sebe, da se ovdje večeras okupimo i da govorimo Allahove dželja vala vjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da svima vama upiše u seba vaše korake do ovog mjesta, Molim Allaha dželle ve ala šedom da nam oprosti naše grijehe i da nas uvede u džennet. Aqulu qawli hada wa li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Qala laylu rada wa tamada al وغدا الظلم في عصرنا سيدا طال ليل الردى وتمادى العدا وغدا الظلم في عصرنا سيدا فمتى سنرى الفجر يبدو متى فمتى سنرى الفجر يبدو متى قد أسيلت دماء واستبيح الحمى قد الدماء دماء واستبيح الحمى وتعالى الصراخ يشوق السماء وتعالى الصراخ يشوق السماء ostaje samo put vjernika.